Ndabaramukije mwese muwandanya gutega amatwi ibiganiro byaragiye isanganiro kaze mu makuru avugwa mu kirundi kuru no muranga kabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza n'ibidandazwa biduga turabashikana mu ntara za Ngozi Kirundo na Bubanza nayo mu ntara ya Rumonge abarobyi basa n'abari mu kangaratete kubera umwuga wabo udashobora udashoboka mu gihe atagitoro abacamanza basabwa kudahengama mu manza z'amatongo kuko biyava bikazana ubwicanyi nko mu ntara ya kibitoki muraza kuvyumva muri ano makuru tunabafitiye bucana yandi y'inkino ku gice cya kabiri cy'amahiganwa mpuzamakungu y'urukino rw'umupira w'amaguru kubatabona batabona ku bijyanye n'ibisabwa muri ayo mahiganwa kuri mikoro Vestine butoyi mu buhinga bw'ibyuma harineri eh, kwihangana aho mu ntara ya ngozi rimwe rimwe igitoro kibonetse imodoka ziratonda kigatangwa ubuneza ku mugaragaro ariko kubera kiza ku sitasiyo nk'imwe gusa kiba gike abagikeneye ntibaheze ngo bakwigwe na gato ibiciro byo kwiyunguruza rero byaraduze bidasanzwe aho kuri uyu wa mbere ngo zigitega amafaranga yari hagati y'ibihumbi cumi na bibiri na cumi na bitanu bahora barihisha ibihumbi ngo zikayanza ni ibihumbi cumi na bibiri hahora hagendwa ku mafaranga ibihumbi bitatu na bujumbura ngozi nuko nyene na bujumbura ngozi nuko nyene itike yahora ku bihumbi magana atanu ubu n'ibihumbi mirongo ibiri canke arenga eka no mu zindi ntara kugira ugende si cyoroshye n'ibiciro by'imfungurwa ni uko ikiro c'amamesa cahora kuri bibiri canke ibihumbi bitatu ubu kigurwa ibihumbi bitandatu ikiro c'ibiraya cahora ku majana umunani ubu n'amafaranga igihumbi n'amajana abiri abadandaza nta kindi bishura ubajije igituma ibiciro vyaduze uko ati amamodoka twarabitse kuri magendu naho iyo kibonetse ubu eka no kuri wa mbere ikibuni kimwe c'iritiro n'igice kikaba kiri ku mafaranga ibihumbi cumi bitanu abantu bakibaza ingene bigiye kugenda igihe iryo bura ry'ibitoro ryobandanya ingozi ponare muzagara radio isanganiro Apollinaire Muzagarura kinguru turagukengurukiye tugume hiyo nyene mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi ibiciro by'ibifungurwa ku isoko rya Kirundo vyaduze ku rugero rudasanzwe hakarorera ifu y'umwumbati yahora ku mafaranga atanu ku kilo ubigeze ku mafaranga igihumbi n'amajana 200 cyo kimwe n'ifu y'ibigori bakavuga ko vyatumwe n'ibura gitoro abaguzi bo ntibabona ko bagiye kubaho bagasaba leta ko yoshinga ibiciro ntarengwa kuko abantu basigaye baduze ibiciro uko bishakiye tubibaze Abraham Safari Ku isoko nkuru ya Kirundo ibiciro by'ibifungurwa bikomeza biduga ku rugero rutari rumenyerewe akarero ka hafi ikiro cy'ifu y'imyumbati cyo kimwe n'icy'ibigori mu gihe cyahora kigwa amafaranga amajana atanu ubu kigugwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri ikiro cy'umuceri bita buryohe usanzwe urimwa mu ntara ya Kirundo wahora ugugwa amafaranga igihumbi n'amajana umunani ariko ubu ukaba ugeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu akabido k'amakoto ngo ari nacyo gituma baduza ibiciro kugira baronke inyungu ikindi nacyo ngo nibura ry'ibitoro rya byatumye itike yo kwiyunguruza bagiye kurangura ibidandazwa riduga inshuro zibiri cyane zirenga abaguzi bobo bamenyesha ko basa n'ababuze icyo bafata n'icyo bareka kuko hariho abagenda ku isoko bagataha uko kuko batinye ibiciro basaba leta ko yoshinga ibiciro ntarengwa kuko abadandaza bamwe bamwe baca bikika mu kiza mu kirundo Abramu Safari ku bw'iradiyo isanganiro Abraham Safari urakenuye ubwo bukene bw'igitoro nyene ngo bwatumye bamwe mu badandaza bo ku isoko ya Musenyi muri commune Mpande ntara ya Bubanza bidoga ko amafaranga bahora batanga ku modoka rimukunguruza ibidandazwa barangurira mu zindi ntara ya duzi incuro zibiri abo badandaza bakemeza ko nabo baca baduza ibiciro by'ibifungurwa kugira ngo ntibahombe yamara bagasaba kiyongora n’iki na y'igitoro yotore gumuti tubibaze Space Caritas Kabanyana Isoko yo ku Musenyi muri komine Mpanda ihuriramo abantu bava mu mihingo itandukanye cyane cyane abava Bujumbura abadandaza baranguza ibiharage twaganiriye kuri uyu w'Imana bavuga ko amafaranga yo gupakiza umuzigo imifuko y'ibiharage baba baranguye yaduze inshuro kabiri kubera ikena ry'igitoro nk'abarangurira mu ntara za ngozi kayanza bavuga ko bujuje imifuko y'ibiharage inyuma muri probox bahora bariha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu gushika ku mirongo itatu aho imodoka yirongera igapakira n'abantu ariko muri kino gihe ngo bariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi mirongo itandatu aho uwo muzigo ngo bawushikana i bujumbura bakongera bagasubira gufata iyindi modokari iyo baranguriye i bujumbura mu kinama inama ku babikuye mu ntara za ruguru ngo bariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi na bibiri n'ibihumbi cumi na bitanu ingorane y'igitora itaraza ariko ubu ngo bariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu gushika ku mirongo ine aho abashoferi ngo baranaharura urugendo rwo kuzunguruka igihanga kubera ikiraro cyo ku murago cacitse ibyo biharage rero cyo kimwe n'ibindi bidandazwa ngo biraheza bikazimba muri ubwo buryo kugira ngo nabo barabe ko bokunguka ubu ikiro cy'ibyo bita muhoro cyahora ku mafaranga igihumbi n'amajana umunani ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana umunani kinure byahora ku gihumbi n'amajana ane ubu bigurwa amafaranga ibihumbi bibiri gushika ku bihumbi bibiri n'amajana atatu ku masoko atandukanye abo badandaza bagasaba abategetsi gutorera umuti ingorane y'ike na y'igitoro ibintu bitarayangara caritas kabanyani bubanza hadiyo y'isanganiro tuve mu ntara bubanza dusimbire mu ntara ya Rumonge aho ibice birenga mirongo irindwi ku kwijana by'abarovyi bamaze guhagarika kuroba naho harabasigaye uh, ah, naho hari hasigaye imisi yo gukora kabogere buto yarongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi atanga ibyo biharuro asigura ko bitumwe na n'ubukene bw'igitoro akanavuga katagikozwe igitoro kiboneke n'abacidadira bagiye guhagarika kuroba byari bibatunze inzara indaro mu miryango yabo Jean cyangwa misago yaduteguriye inkurikirukira kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu amato aroba yaragabanutse cyane mu kiyaga tanganyika n'aya kiroba aguma hafi y'imyeha y'uburobyi ku gutinya ko yoja kure igitoro kibakamire ko bibananire gusoza ubwato gushika ku musenyi gaburiyeri butoyi arongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi avuga ko ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'abarobyi babarizwa mu mihira iwabo ku kubura igitoro ubuzima bugoye kuko bari babeshejweho ku munsi ku munsi n'uko baroba kugira ngo bagaburire imiryango yabo n'abakideremeza agatoro gakeyi bashobora guhagarika umwanya n'umwanya naho bari bagifise gushika ku wa cumi na gatanu ndamukiza turimo baroba imbere y'uko ikiyaga kiruhurirwa nk'uko gaburiyere butoyi abandanya bivuga kubwiwe birihuta ko igitoro kiboneka ku bituro bisanzwe bikidandaza kugira ngo uwo mwuga ntuhagarare burundu ngo abarobyi nabo binjire mu bukene burenze byongeye uwarongoye abarobyi asaba ko aho esanse yoboneka hose ku butaka bw'uburundi borekurira abarobyi bakayigurira mu mabido ntikifatwa nk'igiye kugurishwa kuri magendo kuko atabundi buryo abarobyi boguramo igitoro ibiharuro bitangwa n'urunani rw'abarobyi n’abadanda z’amafi mu rundi byerekana ko abarobyi barenga ibihumbi cumi na bitanu bakorera mu kiyaga tanganyika gusa jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro isaha zitandatu zirarenze iminota mirongo itatu n'itanu kuri radiyo isanganiro turabandanya n'amakuru tubabateguriye abanyagihugu bo ku mutumba wa mirombero muri komine mu gw'intara ya Cibitoke basaba ko ubutungane bwokora neza ntihagire aho buhengamira cyane cyane ku matati y'amatongo basigura ko kenshi iyo hari udashimishijwe n'urubanza bamukiriye aca yagiriza uburozi ubundi bikavamo ubwicanyi musitanteri wa komine mu nawe nyine asaba abajeje ubutungane kutagira aho begamiye n'inkuru ya Alexander Iragije nk'uko abanyagihugu bo ku mutumba wa mirombero muri komine mugwi babivuga ngo kuri uwo mutumba harakunze kwaduka injyane zifatiye ku matongo iyo rero ngo kenshi na kenshi bagiye kwitura ubutungane abatsinzwe ngo rimwe na rimwe baca batangura kwagiriza abandi ko arabarozi ibyo rero ngo bigaca bituma baguma bikekana gushikaho bicana kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka gushika ubu abantu babiri baramaze kwicwa kuri uwo mutumba wa mirombero abandi batatu barakomereka hakoresheje imipanga abanyagihugu baho mu mirombero eka hamwe n'abatware bo hasi basaba ko ubutungane butongeraho bwegamiye ngo bugatunganiriza bose kugira izo njyane zigabanuke eka na musanzira komine mu mugwi nzokizwa na Melkiat asaba ajeje ubutungane gutunganiriza bose kugira izo njyane zihere arongera agasaba abanyagihugu ko bovavanura n'ingeso yo kwihanira mu cibitoke Alexis Ndayiragije radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu nkino mu gihe cy'amahiganwa mpuzamakungu y'urukino rwa sesifutu rukinwa n'abatabona umugwi wese utegerezwa guserukirwa n'abantu cumi na batanu bagizwe n'abakinnyi icumi abamenyereza hamwe n'abaganga kasimbiza bigomba icegera cy'umuyobozi agejejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu burundi ashikiriza ko muri abo bakinyi haba harimwo abanyegori babiri babona canke babona buke buke gucana yandi nkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana mu gihe haba ariko haraba amahiganwa mpuzamakungu y'inkino za sesifoot zikinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona urutonde rw'abakinyi batangura mu kibuga ruba rugizwe n'abakinyi bane hamwe n'abandi bane basubirira baba barushe kasiye biza bigomba icegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi avuga ko abo bakinyi baba bari mu gitigiri na 15 baba baherekeje umugwi mu gihe c'integuro y'inkino akomeye umugwi ushobora kuba ugizwe n'abantu cumi na batanu ni ukuvuga yuko haba hari abakinyi abakinnyi umunani bajya baja mu kibuga mwumvise ko mu kibuga haja abakinnyi bane urumva na bakinnyi bane bari mu kibuga na bane basimbura muri abo bakinnyi yongera ko abanyegori babiri bategerezwa kuba babona canke babona buke buke hagaca haba abakinnyi babiri muri babandi nababwira ashobora kuba abona canke abona buhoro buhoro babiri bitwa abanyegori muri ico gihe cyayo mahiganwa mpuzamakungu umugwi utegerezwa guherekezwa kandi n'abaganga abamenyereza hamwe n'umufasha uwo bita umugide mu rurimi rw'igifaransa hagaca haza umufasha umwe yitwa umugide mu gifaransa hagaca haba abamenyereza babiri hagaca haba n'umuganga umudogiteri cyangwa umumedecin hagaca haba no muri ba bandi bajejwe eh, kugorora mu gifaransa bita kineziterapeute abo nibo bategekanywa n'amategeko mu gihe cy'inkino mpuzamakungu cyangwa inkino zikomakomeye wasanzwe ari cegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko rimwe na rimwe mu baba baherekeje umugwi ko haba harimo wanonosoye ibijyanye n'indimi abajeje gusobanurira abakinyi batazi indimi mpuzamakungu ariko kandi haremerwa ko hajamwo n'uwundi umwe yitwa umusobanuzi ashobora kuza arasobanurira abakinyi ibiriko biravugwa ni ukuvuga uwo muntu aremewe mu gifaransa bamwita traducteur uwo arashobora kuza arasigurira ibivugwa abakinnyi ko murazi yuko havugwa indimi nyinshi hariho abakinnyi rero bashobora kuba batazi izo ndimi abakinnyi rero bategerezwa kuronka ubasobanurira mu gihe babisabye uwo muntu ngo ntarugwa ku rutonde rw'abo baba baherekeje umugwi ivyo bita delegation mu rurimi rw'igifaransa nk'uko bibandanya bisigurwa na Kasie biza bigomba ariko kandi amategeko avuga yuko uwo muntu adaharugwa muri delegation iyo batumiye une delegation uyo muntu ntarugwamwo no ukuvuga iyo bikenewe ko ekipi bimukeneye irafise uburenganzira bwo kumuronka mugabo ni ukuvuga yuko uwo mugwi wamukeneye niwe baca bamenya ingene bamufata urukino rwa Sesifuts rukaba rwatanguye gukinwa mu gihugu cya Espagne kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ibiri, rukaba rwemejwe mu ishyirahamwe ry'inkino mpuzamakungu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana gatandatu inyuma y'umwaka umwe rwemejwe hakaba haciye hatangura gutunganywa amahiganwa ya mbere yabereye mu gisagara cya Barcelone mu gihugu cya Espagne hamwe no mu gisagara ca Asensio kiri mu gihugu cya Paraguay Jean-Marie Vianney ngeda kumana tugukengurukire umugambi w'iterambere ufashwe mu mugongo n'umujyango w'ibihugu kwisi umwaka wa ushyira umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'indwi ugiye guhindura ingene wa ukora byamenyeshejwe kuri uno wa mbere na ambasaderi kubwayo Izayi umuyobozi mukuru agejwe amashyirahamwe mpuzamakungu akorana n'u Burundi atanguza urwego huriro rwo gukorera hamwe hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu mugambi muremure w'iterambere ambasaderi kubwayo akavuga ko atagihindutse ugwandiko rwemeza itanguzwa ry'uwo mugambi ruzotegwa ku mukono n'ubuserukira ni mu Burundi hamwe n'umushikira umushikiranganje w'Uburundi ajeje imigenderanire n'iterambere tumukurikire muri ano majwi yegeranijwe na Evariste Nzeko Banyanga urwego rwo hejuru muri iyi migambi kuko ari ibintu bisabwa uburundi hari urwego nshikiranganje muri urwo rwego rurimo abashikiranganje umunani ubirabye nirwo rwego mpuzabikorwa nirwo ruvuga ruti uwo mugambi niwo canke uwo nimusubire mwaka gato muhinyanyure gutya nirwo rwego rukuru urwego rukurikira ni urwego rujyanye n'aba baserukira nasiyo ngaha bari mu bisata binyuranye eh, hari abaraba uburimyi hari abaraba amagara y'abantu hari abaraba ibi binyuranye na mwebwe murabibona urwego ruca rukurikira hasi ni ugwita n'ubwo bafunze ntibajya bazofata ibyiyumviro bafate imigambi baze barayihinyanyura baraba bati mbega iki nicyo tugikozeko cyangwa ntitugikozeko nicyo gituma bazoza bahura kenshi bahura kenshi kugira baze baririmbura barabaho bateye icyo gikorwa rero cyose cyogenda nk'uko tubyipfuza urupapuro rucemeza rwemeza ibizoca bitangura gukorana n'ukwezi kwa mbere kwa mirongo ibiri na gatatu rwosinywa n'userukira leta muri uwo mugambi ni umushyikiranganje araba imigenderanire uburundi n'amakungu hamwe n'iterambere hanyuma rugaca rusima ku ruhande rwa oni ubuserukira ishyirahamwe rya oni aha mu burundi bigenze neza itariki cumi na zitanu z'ukwindwi aho bazoshyira ko imikono akaba ari ngaha amakuru tuba tubafitiye muri kano kanya ciyagarukira nshimire mwese mwariko maradutega abiri nshimire neri kwihangana mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro hari Vestine Butoyi mu mwanya n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru by'akarere ka Afrika y'ubuseruko